agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi amahoro kuri mwebwe inshuti namwe bakunzi b'ibiganiro bya radiyo isanganiro kaze muri kino kiganiro agashitsi mwamwumviriza ku munsi nk'uyu nk'aya mango kiganiro ucuno munsi tugaruka ku munsi mukuru wahuza abarundi bose ku ntwaro ya camye bita umuganuro mbega umuganuro ni iki gute na ryari waba intumbero nyamukuru y'umuganuro yari yihe muri kino gihe twogiranye umuganuro n’ubuhe munsi mukuru ibyo ni bimwe mu byo tugiye guciga nino muri kino kiganiro agashitsi cy'uno munsi turi kumwe n'uwatohoje ibyakahise ku Burundi ndetse yananditse ibitabo bitari bike binakoreshwa mu ndero n'inyigisho gushika n'ubu by'u Burundi Professeur Egire Mworoha kuri mikro ni Jean Jerome Hakizimana sangwa ikaze kwinjira mu ido n'ido rya kino kiganiro professor Emile Mworoha yatohoje ibyakahise ku Burundi agatako akakandika ko ibitabo bitari bike binakoreshwa na nubu mu ndero n'inyigisho mu Burundi aratubwira aho muganuro wamuka n'ingene wahimbazwa atangura adutahuza icarico umuganuro umuganuro wari umunsi mukuru uhambaye uyu munsi mukuru uhambaye kuganura k'umwami yaganurira imuranza kuganura no kuvuga iki ni ukuvuga gutanga uruhusa kugira ngo abarundi bashobore gutera amasaka icyo gihe amasaka cyari ikintu gihambaye ariyo sereyare yari ikintu gihambaye cyane hanyuma rero mu guhambara abantu twavuze nk'abiru barabaye inganzo umuganuro nawo watangwa wakoreshwa n'abajiji bavuye inkoma abajije bazira nkende ni ukuvuga iki ni ukuvuga kubera iki bava aho inkoma inkoma niho umwami wa mbere w'abarundi ntare rushatsi ntare rushatsi niho yaje avuye ibuka niho rero bamwimukiye n'imikwa n'abajiji bari ngaho inkoma n'ubu unye n'ibigabiro biracariho imurehe hariya hose hanyuma rero niho yarondereye n'ingoma kagenda avuye rero urumva rero yuko nkoma y'uruderuso ariho ubwami umuryango w'abami umuryango w'abaganwa bazanye na rushatsi ariho watangaje beca rero bifatikanya n'abo bajiji abajiji bazira nkera avuye inkoma rushatsi ntare rushatsi yaciye yaza imuramvya afata inzira yose kuva hariya aho yagiye aca hose hari igitega icyo twita la route ry'umuganuro kuva inkoma kugera imuramvya niho rero umwami ntare rushatsi yaciye aca rero ikintu rero cyo gushyiraho cyo gukora umuganuro aca rero agishinga aba bajizi ari mu bamwimitse ni ukuvuga ku mwaka wose baraza umurambya ku baraza umurambya gutunganya umuganuro biri kumwe n'umwami kandi bari bafite n'aho batwara hari murambya igikongi bumva batwara ingoma bagatwara imurambya ikonge nibo rero baza iri gukoresha umugambi bawukoresha gute bavuga nk'umwami umwami yararya umwana akarya akarya ubutsima bw'amasaka amasaka yaje avuye hari inkoma azanywe n'abo baganuza baganuza hari abaganuza bazi amahembe amahembe niwe wa nyuma ariko ba nyamateke n'abandi nibo rero batunganya uwo munsi mukuru w'umuganuro umunsi mukuru wo gutanga ukwira mu mwami atange uruhushya rw'uko batatora y'uko babiba amasaka hariho rero umunsi mukuru uhambaye wamara indwi zibiri wamara indwi zibiri umwami niho yavuze akagenda niho bagira ibirori ko bitari bizwi n'abantu basanzwe mu ijoro buca umugano uba yari kumwe n'abo baganuza akaba ari kumwe na mutwembe akaba ari na mukakagenda mukakagenda rero umwigeme yaba afise yari abakarajiza nibo baba bari kumwe n'umwami mu gatondo kare umwami rero yaca ah, avuza ingoma akanya gatoya akagenda hanyuma rero umunsi mukuru rero uba utanguye fesivale abaganwa bose b'i burundi babwirizwa ko bariho bari bazanye eh, ingorore bazanye n'amarari yo kugira ngo bashyikirize umwami bazanye n'inzoga nyinshi kugira ngo abantu bagire umunsi mukuru umuntu we umuganwa ataza ku muganuro yaba ari kumumenya umwami yacamukura bose rero baraza hamwe n'abarundi benshi cyane uwo munsi mukuru wari umunsi mukuru w'agafunga n'abazungu mbere baratangaye bawubonye nicyo gituma umuganuro kabaye icya mbere abazungu bagombye gukuraho mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo ibiri n'icyenda niho guverineri voisin yatwara uburundi w'ababiligi bakuraho umuganuro bumva rero umuganuro rero wari umunsi mukuru w'umwami agatanga uruhushya kugira ngo batere amasaka umunsi mukuru nk'uwo w'umuganuro wahimbazwa mu bwami bw'uburundi warahimbazwa no mu bwami bwari hirya no hino y'ingoma y'uburundi nko mu rwanda ibushi n'ibuha nubwo amazina yagenda atandukana nk'uko porofeseri emile mworoha abandanya bisigura rero tuba dufite umunsi mukuru w'umuganuro mu rwanda bari bafite nk'uyu wawita umuganura haba hariyo afise uwundi munsi mukuru w'umuganga wa witwa ndorerwa ya mpeshi n'ibushi bari bafise umubanda nk'uyu bumva rero umuganga wari umunsi mukuru uhambaye cyane umunsi mukuru wo kurima no korora inka reka no gutwara boba badufatiye hagati ndabibutse ko turi mu kiganiro agashitsi kuri radiyo isanganiro uno munsi tukaba twagarutse ku munsi mukuru wahuza abarundi bose ku ntwaro ya cami bita umunsi mukuru w'umuganuro umunsi mukuru w'umuganuro rero ngo wari ufise akamaro ntangere nko mu gushimangira ubumwe bw'abarundi nk'uko professeur Emile Mworoha abandanya bivuga wacuma bose baganwa abatutsi b'abababuzi bari hamwe bakaza ku muganuro ariko guhiga ibyo umuganuro byarerekana ingeri abarundi ari kumwe n'umwami ari igihugu kimwe arumva bari mu bumwe bakaheza rero bakabigaragariza k'uyu munsi mukuru bose baza gusangira bakasangira werekane ubwo bumwe bw'abarundi werekane ubwo bumwe bw'uburundi werekane yuko abantu bafise imigenzi intambo zimwe bafise n'ururimi rumwe ari ikintu gihambaye ubuganiro rero niwo waza kwigaragaza kugaba no kugabirwa nabyo nyine ngo ntibyasigara inyuma mu muganuro umwami ngo yaragabirwa nawe agaheza akagabira abagendanyi biwe ndetse n'abari bafise amabango ibwami umwami yarabagabira cyane baramugabira ubwambere abaganga baza bazanye ibintu byinshi bazanye bazanye kabaza eh, bazanye amasuka impundu baza bazanye inshato z'ingwe kuko inshato z'ingwe zari impundu zikomeye zambara abaganga n'abakungu abakungu nk'uko barabantu baragabira umwami umwami nawe agaheza akagabira akagabira abantu biwe abagendanye biwe n'abafite amabango ibwami kugira ibango ibwami ni ukuvuga kuba ufite icyo ukora uri wewe utegura ibyo kurya cyangwa uraba inka cyangwa ari kandi bari kubona umwami abo bose bumva umwami ndashobora hari n'abagabira igihugu hari n'abo n'abigeme bashiza bafashe kugira ngo bagira amariyage ku bwa profesor emile mworoha ngo umunsi mukuru w'umuganuro ubuwogereranywa n'umunsi mukuru wo kwikukira kw'abarundi arasigura igituma icyo navuga umunsi mukuru uhimbazwa uno mwaka yego umwaka uheze umugabo bya manifestation officielle biriho nka rukomye juye novuga umunsi mukuru w'umuganuro kuwugereranya n'ujya munsi wo kwikukira k'uburundi kuko n'umwami niwe yawukoresha ariko hariho n'ikintu bita kugira umwaka w'abarundi ngo wari umwaka w'amasaka uwo mwaka nawo watangwa n'umukuru wari ubatwangwa n'umukuru w'umuryango awuha abana biwe bakabona bakagira ngo yabahaye yabahaye umwaka wawutanzemo ari wo nkumva rero hariho umunsi mukuru wo mu muryango w'amasaka n'umunsi mukuru w'umuganuro ari wo w'umwami yatanga eh, kugira ngo babere amasaka mbere benshi abantu baba bagiye mu rwanda ku munsi mukuru w'umuganuro umwana yari afite kapitale nyinshi harimo umuranja harimo umugiye harimo ubukeye ndabo ikiganda umunsi mukuru w'umuganuro hari uwabera ikiganda hari uwabera imbuye hari abantu rero basubiye inyuma bagenda bajyanye umuriro w'ibwami kugira ngo batanamubwira ko berekane ko bavuye ubwami bavuye ku munsi w'umuganura uwo munsi mukuru wahereza urumva rero navuga yuko uwo munsi mukuru w'umuganuro tuwugereranya no ku munsi mukuru cyane cyane ukwikubita ku wundi niho haba ibirori byinshi cyane tugereranywa n'ibyaba ku ni na hano ikiganiro gashyitsi cy'uno munsi iciye kigarukira twari ko tuvuga ibijyanye n'umunsi mukuru wahuza abarundi bose ku ntwaro ya cami bitse umunsi mukuru w'umuganuro mu kiganiro kizokurikira tukazobabwira ibijyanye no kujya umwaka mu muryango ndabashimire mwebwe mwese mwumvirije kino kiganiro yakoze umutumire twari duteramanye porofesor Emile mworoha agashitsi cuno munsi mukaba mwari mwagiteguriwe nanje Jerome Hakizimana ku bwa radio isanganiro ndabikebanuye na gahindukira agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'akaranga k'abarundi agashitsi